hainiz, eh, eh, sinadura eman dute. Baina, sinadura gauza ona baina ez baina da gibiletik desizionek. Ez dugu nahi sinadura bakarrik ikusteko erratia. Beldur gila, hainiz batzuek, ez berda baina batzuek, eh, sinadura uh, emanez, gero uste dute fini Ez, ordoan, galde bat egiten dugu gure elkarteko emazteari, gizoneri, bosa baino main lehen, behiratu, dian zer erranduten bakotsak, diskriminazioen kontra, emaztean uh, eh, dretsuen alde, uh, gure LGBT uh, eh, zera alde, zer erraten duten. Oazten gira, uh, miarritzen igualdo, zera, uh, badela, batzuek, uh, sinadura eman dute, baina gibelan, ez dira bate gure alde mintzatzen. Orduan, kasu eman, kasu eman, ez da bakarrik sinadura. Gara ikusi dian zer kontua duten egitea jan zer programa den eh, programa bosatzeko.